الثالث ndio arabiu hadithi ya nne katika mlango wa kuamrishana mema na kukatazana maovu ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma hadithi mapokewa na Nu'man ibn Bashir Mwenyezi Mungu awaye radhi wote wawili ani Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam Qala amesema القائم في fi الله والواقع fiha, mfano wa mwenye kusimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu na yule mwenye kuingia ndani. Maana ya kusimamia mipaka ya Mwenyezi Mungu ni kuamrisha mema na kukataza maovu, na maana ya alwaqi fiha, mwenye kuingia ndani yake, maana yake mtu ambaye ameingia katika maasi kama qaumin ni mfano wa watu istahamu ala safinatin istahamu istahamu ala safinatin wamesafiri wameingia katika jahazi faswara baadhuhum a'laha wengine wakawa juu ya jahazi wa baadhuhum asfalaha na wengine wakawa chini yale majahazi makubwa yale kama mabumu yale fakana alladhina fi asfaliha wakawa wale waliokuwa chini idha stakau min almai wanapochota maji baharini wale wanayohitajia maru ala man fawqahum wapitia wale waliokuwa juu wakawaudhi wakati mwingine maji humwagika kidogo namna hiyo eh faqalu wakasemezana wale waliokuwa chini لو أن kharakna fi nasibina, lau kama sisi tungelitoboa katika nafasi yetu hii kun... nasibi maanake fungu letu la kukaa chini huku, kharkan tungetoboa tobo, wala mnuzi man faukana, na tusiwauzi waliokuwa juu yetu. Kila tukipita wao wanakasirika, basi bora tutoboe hapa chini, tutachotea maji hapa hapa faintarakuhum wale watu wa juu wakiwaacha wale watu wa chini wakatoboa wama aradu na yale wanayoyataka halaku jamian wataangamia wote maana jahazi litazama wakitoboa kule chini wakitoa mbao moja pale basi jahazi litazama wa in akhadhu ala aidihim na iwapo watawashika mikono wakawazuia na jau wao wataokoka wanajau jamian na watawaokoa wote رواه البخاري حديثية من بكي إمام بخاري القائم في حدود الله أنا يقصدي ويقول القائم في حدود الله تعالى معناه معنى يكن هبي المنكر لها من يكون wakataza wale wenye kufanya maasi fi daf'iha wa izalatiha katika kuzuia na katika kuondoa yale maasi bilhududi ma naha Allahu anhu ni yale aliyokataza Mwenyezi Mungu wastahamu yani iktarau wamekodi vile wameingia katika jahazi wanasafiri pamoja Makusudio ya mfano huu ni kwamba wale wanaoamrisha mema wakiacha kuamrisha mema kwa sababu ya kuwa wale wanaoamrisha yale mema na wanaowakataza maovu hawatowasikiliza au wakawaacha tu, basi shauri yao bwana, sisi tushaamrisha mema muda mrefu, sasa tuache. Wakaacha wale watu wakawa wanafanya maasi wanaangamia basi na wao pia wataangamia maana mfano wake ni mfano wa watu ambao wako katika jahazi moja wamekodi jahazi pamoja wale watu waliokuwa chini wakitaka maji wanawapitia wao wa juu wanakwenda kuchota wale wa juu ndio wale wenye kuamrisha mema na kukataza maovu na wale wa chini ni wale ambao wanafanya yale maasi maana wanataka kutoboa lile jahazi ndio mfano wao eh ili wachote maji chini wasiwauzi wale wa juu sasa wakiwaachia wakawa hawaamrishi mema na hawakatazi maovu wataangamia wote na wakiwashika mikono wale wakawazuia ili wasifanye yale wasitoboe pale basi itakuwa wao wameokoka na vile vile wameokoa na watu wote, na wao wenyewe wale ambao wanataka kutoboa pia watakuwa wamewaokoa. Kwa hiyo kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu itaendelea kuwa inawasaidia na wale wenye kuamrishwa mema na wenye kukatazwa maovu pia inawasaidia, wachilia mbali wao wenyewe wanaokoka, kisha watawaokoa na wale wengine. Hii ndio kazi ilivyo eh. Alhamisu hadithi ya tano an ummi almu'minina imepokewa na ummi almu'minina ummi salama jina lake ni ummi salama maarufu jina hilo mama yake salama eh salama ndio mwanawe jina lake ni hindi binti huzaifa lakini huyo huzaifa anaitwa abi umayya radiyallahu anha عنها nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala أنه قال ويا innahu yusta'malu alaykum umarau fatarifuna wa tunkiruna nyie mnawekewa viongozi umarao wanakusudiwa maamiri ni jamu ya amirun amirun ni mmoja umarau ni wengi fataarifuna mkaona mkatambua watunkiduna na mnaona mambo mengine hayafai wanayafanya faman kariha mwenye kuchukia kwa moyo wake faqad baria huyo ametakasika waman ankara na mwenye kukataza kwa kinywa chake na mkono wake faqad salima huyo amesalimika walakin man radhiya lakini yule ambaye ameridhia anafurahia e, yule aliyewekwa pale kwamba yeye anawatesa watu na anaweka katika hali ngumu kisha yeye anaridhia wataba akisha akafuata ne, ni mfuasi katika jambo hili analitetea basi huyo ndio atakayeangamia qalu ya rasulullah akasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ala nukatilu mwaonaje tuwapige vita qala la msiwapige vita maakamu fi salata muda wa kuwa wale wanasimamisha swala rawahu muslimun haya yanakusudiwa katika wale maamiri wakati wa dola ya Kiislamu eh katika dola ya Kiislamu wanakuwa na magavana wale wanaowekwa watawalie baadhi ya sehemu. Sasa wale ndio wanaitwa maamiri umarau. Sasa mnaweza mkawekewa amiri anafanya mambo mema, mnajua, lakini anafanya mambo maovu, kisha nyewe mkanyamaza au mkafurahia. Na mfano wake yoyote yule ambaye atakuwa katika dunia hii anafanya jambo la maovu na yeye ana nafasi, kisha mtu anafurahia kwa sababu ile jambo halijafika kwake limefika kwa fulani na anachekelea basi na yeye pia ataingia katika kundi hili eh pamoja na kwa makusudio asili yake ni vile maanahu maana yake mankariha kariha biqalbihi mtu mwenye kuchukia kwa moyo wake walam yastati inkara na hakuweza kukataza biyadi kwa mkono wala lisani fakad baria huyo ametakasika min alismi na madhambi wa adda wazifatahu na ametekeleza nafasi yake waman ankara bihasabi taqatihi na mwenye kukataza kwa kiasi cha uwezo wake fakad salima huyo naye amesalimika min hadhihi almaasiya na maasiya haya waman radhiya bifi'lihim na mwenye kuridhia matendo yao fahuwa alasi huyo ndio asi wallahu wa rasuluhu a'lam